ยังมีโอกาสพูดกับโยม เท่าไหร่ เพราะว่าธุระมีเดี๋ยวก็ไปโน่นเดีวก็มานี่อยู่ไม่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสที่จะพูดกับโยม t o d professional opportunities because you think that maybe going here and going there, today he would like to talk to you, to the group.ากจะถามถึงการปฏิบัติ อของญาติโยมเราทั้งหลาย ซึ่งในธรรมานี้แน่ใจแล้วหรือยังการทำกรรมฐานนี้ทำอย่างนี้ประกันมีความแน่ในใจแล้วหรือยัง Practices meditation and bhavana for lay people, for people who have worldly responsibilities. Uh, do you understand how to practice are you certain within your mind? Aren't you? เพราะว่า อาจารย์ที่สอนกรรมฐานนี่ทุกวันนี่มาก มีทั้งพระสงฆ์ด้วย มีทั้งฆราวาส หลายคนเป็นอาจารย์กรรมฐานอย่างนั้นว่าญาติโยมจะลังเลสงสัยในการกระทำนี้จึงจะถามอย่างนั้น There are so many teachers, lay teachers, monks, Buddhist monks, various gurus that are teaching various methods, various styles, uh, various systems of meditation. So you might have many doubts. and uncertainty about which way to practice and what is the right way to practice meditation. Uh, คำสอนของพระที่เราปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรอื่นจะยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วถ้าเราเข้าใจให้ชัดเจน จะทำจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงอ่ะ The practice of the Dhamma as taught by the Buddha uh, is a way to bring peace to the heart. Uh, and this is a certainty if one is willing to do the practice. this way has been proven for many years, and uh, this is uh, a certainty that if one does it, one will uh, achieve what the, the goal of peace, uh, การทำจิตให้สงบ. เรียกว่าการทำสมาธิหรือเรียกว่าการทำกรรมฐานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกรอกมาก ดูที่เราทำกันมาเห็นไหมล่ะ บางวันนั่งพับเดียวก็สงบแล้ว นะบางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สงบ มันดิ้นออกมาอยู่จนได้ บางวันก็สบาย บางวันมันก็ไม่สบายนี้ นี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้ Our hearts are very uncertain, vacillating uh, things that uh, some days one sits in meditation and feels very much at peace. And uh, the next day one will sit and feel very much confused and doubtful. Uh, the conditions of our mind are always very uncertain and changing. และให้เข้าใจว่ามักแปดประการนั้น มันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญา ไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น เมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญา เช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมรรคให้เกิดขึ้นนั่นเอง ไม่ใช่อื่นไกลนว they full time. Uh, and see that samadhi sanya is in the mind. It is not something that is uh, we have to look for uh, as something outside or something separate or something we don't have. That this practice uh, of the Buddha is something we can do all the วิธีการนั่ง ท่านเน้นดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรานั่นเองมองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเข้าไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาข้างใน มันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั่น sitting practice samadhi of concentrating the mind, shutting our eyes, closing our eyes. Uh, this is an opportunity to see, to look at the conditions of our mind as they are. Uh, we close our eyes uh, for that period of time in order to uh, pay close attention to the movement conditions that we're experiencing within us at that, at that time. นี่ก็เป็นวิธีอันหนึ่ง ที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิ เมื่อเรานั่ง ดับตาให้ยกความรู้ขึ้น เฉพาะลมหายใจ อารมณ์หายใจเป็นประธานเดี๋ยวก่อนน้อมความรู้สึก ตามลมหายใจนะ เราจึงจะรู้ว่าสติมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ ไอ้ความรู้มันจะมารวมอยู่ตรงนี้ ความรู้สึกมันจะมารวมอยู่ตรงนี้ อะไรเมื่อมรรคนี่มันสมัครีกันเมื่อไร เราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ จิตเราเป็นอย่างนี้ อารมณ์เราเป็นอย่างนี้ เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิ um, one way of uh, one technique of practicing meditation is to uh, watch the breath uh, to notice the inhalation exhalation of our own breath uh, we can and doing this we of course uh, bring awareness uh, awareness of the breath uh, following the breath, knowing it, feeling it, uh, being fully aware of it, uh, rising and passing. And this is uh, a way of composing the mind, collecting it, and pointing it, uh, pointing it on one thing, to be fully aware at that time, to be uh, completely with the breath. This is one technique that we use. เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตลงกับลม นึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียว รอบๆข้างนั้นนี่ไม่มีใคร ไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้ เรานั่งอยู่คนเดียว ให้กำหนดอย่างนี้ จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรูรลมออกอย่างเดียวเท่านั้นนะมันวางข้างนอก อย่ามีความนึกว่าคนนี้นั่งอยู่ตรงโน้น คนนี้นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันไม่เข้ามา เราเหวี่ยงมันออกเชื่อว่า ไม่มีใครอยู่ที่นี่ มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ จนกว่าทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าที่ไม่มีความสงสัยในรรอบข้างเหล่านี้เราก็กำหนดลมเข้าออกอย่างเดียว i n this practice of watching the breath i f when you sit sit down uh, reflect or think to yourself uh, I am doing this by myself this is I am here alone, uh, to remind yourself that it's your mind that you're watching, uh, to uh, not think about who is around, who is sitting in back, who is sitting in front, or to get caught in uh, liking or disliking, thinking or worrying about things that are surrounding you, but to uh, say to yourself, uh, I am here alone. uh, just watching the breath, and then compose yourself on the breath and watch the inhalation and exhalation. เราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติปล่อยลมออกเข้าให้เป็นธรรมชาติ อย่าไปบังคับลมให้มันยาว อย่าบังคับลมให้มันสั้น อย่าไปบังคับลมให้มันแรง อย่าไปบังคับลมให้มันไม่แรง คอยสภาพมันให้มันพอดี Watch the normal natural breath. Uh, do not force it into any specific length and neither making it shorter nor longer than what it naturally is. To be aware of one's natural normal breath, uh, just following it in, following it out, and not in any way trying to control it. เมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอก เสียงรถยนต์ก็ไม่ลำคาญ เสียงอะไรก็ไม่ลำคาญ ไม่ลำคาญสักอย่างหนึ่งข้างนอก จะเป็นรูปเป็นเสียงไม่ลำคาญทั้งนั้นนะเพราะว่ามันไม่รับ แล้วมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเดี๋ยวนี้ letting go of the conditions outside uh, not to uh, when we compose our minds on the breath, we're concentrating solely on that, so that the conditions and the experience of the senses uh, we uh, do not uh, dwell on, we do not, uh, we are not conscious of, which is the sound of the traffic and the uh, various other sense experiences that might uh, impinge on our senses. When we're composed and one-pointed on the breath, that's all we know, just awareness of the breath going in and the breath going out. ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆ มันไม่ยอมรวมเข้ามา ก็ต้องสืดลมเขาให้มากที่สุด จนกว่าไม่มีที่เก็บ แล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุด จนกว่ามันหมดในท้องเรา สักสามครั้งก็ตั้งหรือความรู้ใหม่รู้ลมอีกต่อไป if your mind uh, won't concentrate, kind of compose it and collect it, then exhale uh, forcefully three times, expelling all the air, uh, and then inhaling and then expelling all the air again. uh, do this for three times, and then uh, when this is done, uh, watch your normal breath again, composing your mind, following the breath. เราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งแล้วก็สงบไป เป็นธรรมดาของมันสงบไป อีกสักพักหนึ่งอีก เนี่ยมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีก แล้วก็กำหนดจิตใจเราให้ตั้งมั่นเลยสืดลมเข้าให้มากที่สุดหายลมออกไป ให้หมดในท้องเรา แล้วก็สืดลมเข้ามาให้มากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีก กำหนดลมนั่นต่อไป You get a momentary peacefulness and then confusion. Uh, in other words, the mind can concentrate and do this again to expel the air completely from way down deep in the stomach. Just expel all the air that you can, uh, and then do this again, and then compose your mind on the breath. ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ เมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไป do this uh, in, a, in a regular way keep doing this until you find concentration แม่ก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้ นาในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญ มันจะวางข้างนอก มันจะไม่มีอะไรอาไออารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึง เมื่อส่งเข้ามาไม่ถึง เราก็เห็นจิตของเรา จิตคือความรู้สึกหนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งเรื่องอารมณ์หนึ่งอยู่ที่ปลายจมูกเรานี้สติ ตั้งมั่นดูลมเข้าออกสบาย ต่อไปอีก ลมนี่ถ้าจิตสงบนะลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยก็มา มันน้อยก็ไปน้อยก็ไปทุกที นะอ่ามันน้อยก็ไป อารมณ์มันละเอียด อารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรา มัน ก็เบาขึ้น มันก็วางอารมณ์ข้างนอก ดูข้างในต่อไป When the mind is concentrated, then the one one is no longer say dealing with it; they'll be disturbed by the uh, impingement from outside, so, uh, the noises or orders or whatever is impinging on the senses. One is just with the breath, uh, following it in, following it out, concentrated on that, uh, and, and this. Uh, is uh, is, has, is the growth or force uh, impingement becomes less and less. The, even the, the concentration becomes increasingly more refined until the, the breath becomes almost uh, hardly noticeable. It becomes a refined breath, a, very, uh, a, much more refined concentration. And this is looking at uh, our mind, watching our mind, having mindfulness สติต่อนนั้นไปความรู้ข้างนอก มันจะรวมเข้าข้างใน เมื่อรวมเข้าข้างในแล้วไอความรู้สึก อยู่ในที่มันรวมกันเมื่อลมหายใจนั้น มันจะเห็นลมชัด เห็นลมออกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดแต่จะเห็นอารมณ์ชัด ชัดขึ้นทุกอย่าง ในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิ เห็นปัญญา โดยอาการมันรวมกันอยู่ นี่เรียกว่า มัคคะสามัคคี เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอาการที่วุ่นวายในจิตใจของเรา มันก็รวมลงเป็นหนึ่ง เรียกว่า สมาธิ When the mind is composed like this and one is uh, the, the, mind is composed and seeing uh, the, the condition of the mind uh, as one watches the breath. Uh, this is the, the, the uh, union of Sila Samadhi Panya, where it becomes one pointed. Uh, and uh, this is what we call Samadhi. All these three, Sila, moral, morality, ปัญญาวิสุท become one one point one uh, harmonious whole uh, in our own mind this is what we call เมื่อเรามองในที่อันเดียวคือลมหายใจเข้าออกนั้นมันจะมีความมันจะมีความรู้สึกเห็นชัดหนึ่งลมเพราะว่าเรามีสติอยู่เสมอจะเห็นลมชัด เห็นลมชัด เห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาและมีความรู้สึกชัดขึ้นมา หลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันเช่นนี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอกนี่ข้างนอกไข้มันหมด ไม่มีใครไปทำงานอะไรอยู่ข้างในบ้าน รวมเป็นก้อนสบายอี่ความรู้สึกนั้นวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่ กับลมหายใจ นานไปดูลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่า ที่มันละเอียดเข้าไปอีกแล้ว ความรู้สึกนั้นมันจะหมดไป หมดไปจากลมหายใจก็ได้ลมหายใจเนี่ยหมดไปจากลมหายใจก็ได้ มีความรู้สึกอันหนึ่งขึ้นอีกมาลมหายใจมันจะหายไป คือมันละเอียดจนเกินไปละลมบางทีลมนั่งเฉยๆเงี้ยลมไม่มี แต่ว่ามันมีอยู่เหมือนว่ามันไม่มีเพราะอะไร เพราะว่าจิตตัวเนี้ยมันละเอียดมากที่สุด มันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือความรู้อันเดียวถึงลมมันหายไปแล้วนะไอ้ความรู้ที่ว่าลมมันหายไปก็ตั้งอยู่ จะเอาอะไรเป็นอารมณ์อีกต่อไปนั้น เอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีก อารมณ์ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอ concentration in this way uh, being completely one pointed on the breath being the, the breath seeing it so completely so clearly uh, eventually it becomes so refined that it, it seems that the breath disappears like we don't have any breath at all uh, and this is a refined concentration <coughs> on the breath and so when this happens, when the when one say is, has contemplated the breath and fixed one's attention completely on it, completely with it, following it in and following it out, then when there's no more breath, or it seems as if there is no more breath, uh, one changes the uh, the uh, attention to the fact that there is no more breath. One says to oneself, there is no more breath. ในจุดนี้ บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาก็ได้ เสียงก็มีขนาดรูปก็มีได้ มันมีทุกอย่าง ไอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะมันเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้เมื่อหากว่านิมิตเกิดขึ้นมาตรงนี้ บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มี ทีนี้ท่านจงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มาก บางคนก็เห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วตกใจ ตกใจเพราะสมถนมันมันลมไม่มีอยู่ เมื่อเราปรากฏที่ว่าลมไม่มีแล้ว ก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้อย่างนี้ ตรงนี้ก็ให้ตั้งความรู้สึกขึ้นมา อันนี้มันเป็นอย่างนี้ของมัน เราจะดูอะไรดูลมไม่มีนั่นอีกต่อไปเป็นความรู้ When this happens, this is a, a point or a place where sometimes uh, signs appear in the mind. One I see light, or see or hear the same sound, uh, or have visions of various sorts, and some people will not. It's, uh, it's not the same for everybody. Uh, and some people will become very frightened. Of, uh, they think that if they're not breathing, they're going to die. Uh, a lot of fear arises in some people when this happens, when their breath disappears. Uh, but all we, that's necessary to do at this time is just to be aware of the uh, the feeling of uh, that one that one that there is no more breath, just that uh, contemplation uh, of the feeling that there is no more breath. This is what we call a fixed and stable kind of concentration or samadhi. Uh, this is taking samadhi to its ultimate. Uh, to concentrate in this way is uh, is the ultimate in concentration. เมื่อสมาธิถึงจุดนี้ยังมีความแตกต่างสารพัดอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเราบางทีก็ ร่างกายนี่บางทีมันเบาที่สุดเมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีไม่มีร่างกายค่ายนั่งอยู่อากาศอย่างเบาทั้งหมด มองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่กลางอากาศอย่างนี้ถึงแม้อาที่เรา นั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นว่างอันนี้มันเป็นของแปลกอันนี้อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไร เราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคง This uh, and in this uh, state, the strange feelings and sensations like weightlessness uh, occur in the body. One feels like one's body has disappeared, or that one's body is floating in the air. Uh, and these kind of sensations uh, we feel if we follow them. We're not to follow these kind of feelings, but just be aware of of the feeling uh, uh, or, or the, the, feelings that arise at the time. เลือกจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรสมาเสียดแทง อยู่ไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีรู้สึกเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้ การทำสมาธิเมื่อถึงที่นี่ เราจะออกจากสมาธิก็ได้ ไม่ออกก็ได้ ออกจากสมาธินี่ก็เลยออกสบายออกอย่างสบาย ไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อย ออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมา อย่างนี้อยู่สบายออกมาสบาย ไม่มีอะไร นี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมามันเสร็จสบาย ถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้ อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิอย่างสักสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นไปตั้งหลายวัน เมื่อเมื่อจิตเยือกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาด เห็นอะไรจะรับพิจารณาถึงอันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไป When one has trained the mind to do this uh, and achieved this uh, concentration then one can uh, uh, stop concentrating and just leave it, or can stay in it. Sometimes we're too lazy to, to stop it. We uh, like to enjoy it, so we can uh, stay in it. Uh, during this time, we don't feel any pain. Uh, we're not bothered by any sense impediments from outside, and we tend to like to feel this way and dwell in this state but we can leave it at any time uh, we want to. If we do this, say for say uh, for half an hour to an hour, this will affect our lives considerably, make them much more peaceful. We'll be able to say deal with life and uh, live uh, in a much more uh, peaceful way. Uh, because this is like cleaning one's mind out, <clears throat> purifying it, making it tidy and neat, <clears throat> and so it affects our lives during that day and, and for the days following. นี่เรียกว่าผลเกิดจากสมาธิ สมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งศีลนี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง This is the duty of uh, samadhi or concentration is to give peace, tranquility. Uh, this is uh, the sole purpose of samadhi, uh, and uh, this is its duty. Uh, just like sila has its duty, and panya has its duty, well, this sila is the morality, panya, wisdom, has its duty to perform, and this samadhi, it has its duty, which is to make our make us peaceful, make our minds calm, clear, lucid. อาการที่เรากำหนดในที่นั้นนะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรา มันจะมีศีลอยู่ตรงนี้ มีสมาธิตรงนี้ จะมีปัญญาตรงนี้นะเมื่อจิตเราสงบแล้วนะมันจะมีการสังวรสังรวมเข้าด้วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิ เมื่อสังรวมเข้าละเอียดเข้านะมันจะเป็นกำลังนะมันจะเป็นทำ กำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ เมื่อสินบริสุทธิ์ขึ้นมามาก ๆ แล้วมันก็ช่วยสมาธิเกิดขึ้นมากในดีขึ้นมาก เมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้เป็นไวพจน์ซึ่งกันในการต่อไปรอบ อย่างนี้ จนกว่าว่ามัดคือสินสมาธิปัญญานี่รวมเป็นก้อนเดียวกันแล้วนะทำงานสม่ำเสมอกันแล้วนะอืเป็นต้นจะต้องรักษากำลังอย่างนี้อือันนี้เป็นกำลังที่จะเกิดวิปัสสนาคือปัญญา this uh, Sila Samadhi Sanya, uh, they work together. When one has uh, Samadhi, when the, the, mind is peaceful uh, and tranquil, then one can see uh, clearly, that, and this uh, helps the development of Sila and Sanya. and with the development of Sila, then this helps to develop the Samadhi. and when we have the Samadhi, then the clarity helps to develop the, the punya, so they work together. Uh, they help each other, they support each other. Uh, you can't have uh, one without the, the others being affected in a beneficial way, so that uh, Sila uh, develops samadhi, samadhi develops punya, and punya develops samadhi, and samadhi develops Sila. So this is uh, ปัญญามันเกิดขึ้นมานะถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบก็มีกำลังแล้ว เออไม่สงบนี่ไปยึดมั่นมันเลย สงบมันไปยึดมั่นมันเลยเช่นนี้ เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ใจเรามันจะเบา จะได้อารมณ์ที่ดีก็เรียกว่า สบายใจ อารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็เรียกว่า สบายใจ มีความสงบอยู่อย่างนั้น In this practice of noticing and being aware of the impermanent nature. Uh, whatever happens, just uh, regard it as this is impermanent, this is impermanent. Whether it's good and peaceful, it's impermanent. Whether it's confusing or coarse, it's impermanent. Uh, whatever its quality, condition might be, to reflect yourself, this is an uncertain condition. It changes. This is uh, this is an impermanent condition. This kind of reflection uh, and looking at uh, uh, contemplating the nature of these conditions as impermanent is uh, vipassana, uh, insight into where wisdom arises. To understand that when one has wisdom, then uh, one is at peace even with uh, uh peacefulness or tranquility. One is not grasping at it, uh, or uh, when confusion arises, nor is one averse to it. One is content with whatever condition may appear and disappear. นี่อีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราอยู่ทำกรรมฐานแล้ว วันนี้เราหยุดทำกรรมฐานแล้ว จิตที่ไม่ฉลาดก็วางเลย ไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอ้ความเป็นจริงนั้น เมื่อเราจะออกจากสมาธิ เราก็รู้จักว่าเราออก ออกมาแล้ว วางเป็นปกติไว้ ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อกันเสมอนะนะไม่ใช่ว่าเราจะทำความสงบเที่ว่าเรานั่งสมาธิ เพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมั่นนะ เราเดินอยู่แล้วก็ทำใจเราให้มั่นให้มีอารมณ์มั่นเสมอมีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอ ออกจากที่นั่งนี่แล้ว หูเราได้ยินเสียงตาเห็นรูปจะเราเดินไป นั่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้น We might think that our practice of meditation and samadhi is sitting here, uh, and then when we finish uh, this uh, session, uh, we think, well, the meditation's ended, so we get up and leave. And this is the wrong attitude. Uh, because uh, the practice is to be mindful uh, all the time. Uh, this samadhi is what we call fixing the mind, being, uh, being having a clear mind under all conditions. It's not just under certain conditions that one has samadhi, but under all conditions, a concentrated, composed, collected heart and mind, so that when one gets up to leave, one is aware, knowing fully well, one is getting up and walking out the door. One is aware of sitting, standing, lying down. One is aware when uh, one uh, uh, rides uh, on the coat on the underground, or whatever one is doing. One knows that this, these conditions that we're experiencing are impermanent. They're changing conditions. And this kind of reflection, this kind of constant, continuous reflection uh, of impermanency is how we uh, can allow wisdom to arise จิตสงบเช่นนี้ จิตสงบเช่นนี้แล้ว เราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาลงเช่นว่า ไอ้รูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาไอ้พิจารณาเมื่อใดก็ได้ เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ได้เราทำงานอยู่ก็ได้ อะไรอะไรเราก็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอแม้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มันร่วงลงมาอย่างนี้เราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่เหมือนนั่นนี่นะเหมือนกับเราเหมือนกันแหละนี่ยเมื่อมันแก่มาแล้วมันร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเราก็เหมือนกันอย่างนั้น ไอ้คนโน้นก็เป็นอย่างนี้ คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะ นี่เรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนา จะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปถึงการยืน การเดิน การนั่ง การนอน มีสติติดต่อกันเรื่อยสม่ำเสมอ mindfulness under all conditions in the four postures, sitting, standing, walking, and lying down, in a constant, continuous way. Uh, this is uh, vipassana, uh, looking at uh, whatever uh, happens to be come to our consciousness in our own bodies when we're sitting here or when we're standing or working or walking. We're aware of the feeling, the sensations, or the heaviness, or the pleasant or the unpleasant feelings of the body. Observe that the body is a changing condition. Observe its impermanent nature. Uh, or when one day uh, is walking and sees a tree with the leaves falling or blooming or whatever, uh, the leaves are, uh, we can reflect the changing uh, transient nature uh, of the tree, of the leaf, and that our bodies uh, are, work in the same way, on the same principle of being born and dying. And then we reflect that this is the way all beings uh, are, that all the people in this room are this way, uh, all the people that we know, so that we constantly reflect, constantly observe uh, anicca or impermanency uh, in things that we perceive through the senses and in the senses themselves, in the consciousness and in the consciousness. นี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทำกันอยู่วันนี้วันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยมาทำสมาธิกัน อย่างนี้นั่งในชั่วโมงหนึ่งก็หยุดกัน ใจก็เลยหยุดได้ไม่พิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ ไม่ได้ หยุดการหยุดการกระทำนี้หยุดแต่พิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกติดต่อกันเสมอเรื่อยๆอัตมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยดน้ำ เหมือนหยดน้ำ เราทำให้ติดต่อกันเหมือนหยดน้ำ เพราะว่าเรามีสติไม่สม่ำเสมอกันบางทีเราไม่ได้ทำเลยการกระทำนั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำ จิต ทำไม่ใช่ร่างกายนี่ทำจิตเป็นคนทำจิตเป็นผู้ปฏิบัติ ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้น ไม่ต้องไปนั่งสมาธิ เราจิตเราก็รู้สมาธิ จิตเป็นคนทำการปฏิบัตินี้ ให้เราเห็นในจิตของเราเช่นนั้น เมื่อเห็นเช่นนั้นเราจะทำความรู้ในจิตของเราไว้สม่ำเสมอ แม้เราจะยืนก็ตามจะเดินจะนั่งจะนอนก็ตามความรู้สึกก็มันมีอยู่อย่างนั้นเหมือนน้ำที่มันเป็นหยดหยดอย่างเงี้ย มันไม่ติดต่อกัน ถ้าเราทำสติให้มันติดต่อกันเช่นนั้นมีความรู้สึกอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นน้ำที่มันติดต่อกันเนี่ย ติดต่อกันเนี่ยมันจะเป็นสายน้ำตลอดเวลา มีสติอยู่ทุกเมื่อมีอารมณ์สม่ำเสมออยู่ทุกเมื่อความผิดเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อ ทุกเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมารู้ทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่าง เรียกว่ามีสติอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอนี่ อย่าอยู่ที่ไหนก็เรียกว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้น อันนี้ถ้าทำจิตอย่างนี้ เนี่ย การทำภาวนานั้นเร็วเร็วมาก ดีมาก เกิดเร็ว practicing uh, h า v a meditation in a constant, continuous way. Uh, this is the fast, uh, the quickest way to do it is to develop this constant awareness of impermanency uh, in whatever we're doing. Uh, many of you will are in the habit of thinking of meditation as a period of time, uh, so that even when you, when this uh, meeting finishes, you'll think, well, the meditation is over. Now I've got to do something else I have got to go home. You start to, you've already suggested to yourself that meditation is not anything other than just sitting, uh, wa- uh, watching your breath, so that you limit yourself uh, to your practice. Your practices are very restricted to, to conditions, to certain uh, times and places. But when you uh, say uh, have constant awareness, mindfulness under all conditions, this is like a, a, a stream that flows rather than just a, a, drop here and there that just drips uh, uh, and there's no continuousness, no continuity uh, in the flow. But when one uh, meditates continuously, uh, then it's like a river that's flowing in a constant way uh, under all conditions. So one is aware under all conditions of even whatever those conditions might be, because meditation the bhavana is, is about our mind. It's not about the body uh, or just the, the body. It's about the mind. And this we have with us all the time, to be aware of the mind, constantly aware of the changing conditions of, that we experience in the, in the, in the mind. อย่าไปติดกันอย่างนั้นมาก เจ็ดวันก็มี ไม่ต้องพูดกัน ไม่ต้องอะไรกันเนี่ยสิบวันก็มีสิบห้าวันก็มี แล้วก็ออกมานะ เราออกมาแล้วก็นึกว่าเราได้ไปทำมีปัชนาแล้วดีแล้วออกมาก็ไปเต้นรำทำเพลงเหมือนสนุกสนานเนี่ยหมดแล้ว เนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนี่ไปทำความชั่วต่างๆ ทำจิตเรา กระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีก ไปทำกรรมฐานกเจ็ดวันสิบห้าวัน เดือนหนึ่งพอเสร็จแล้วก็ออกไปอีกแล้วไปเต้นรำอีกแล้วไปร้องเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้ว อย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานะ เนี่ย เป็นปฏิปทานะฉะนั้นเราต้องพยายามละเห็นโทษมันนะ เห็นโทษในการดื่มสุรา เห็นโทษในการเข้าบาร์เห็นโทษในการทำทุกทิ่งทุกอย่างมันจึงออกได้มันจึงถอนตัวมาได้ ความสงบนั้นจึงจะมี ไม่มีโทษแต่ความสงบจึงจะมีนะ อันนี้เดี๋ยวว่าเราทำที่ถูกต้อง ที่เราทำอีกเจ็ดวันเข้าไปสามวันไม่ต้องพูดอะไรกัน นะ ไม่พูดเจ็ดวันมาพูดอยู่ตั้งเจ็ดเดือน มาร้องอยู่ตั้งเจ็ดเดือน ไม่พูดเจ็ดวันเท่านั้นนี่มันจะคุ้มกันไงเล่านี่ขอให้ทายกทายิกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ ให้เข้าใจอย่างนี้พยายามทำให้มันติดต่อกัน เห็นโทษในสิ่งนั้นเนี่ยมันติดต่อกันเสมอเรื่อยๆแต่นั้นเนี่ยกิเลสมันก็จะหมดได้ อย่างนั้น อืในเจ็ดวันไม่พูดเลยไม่เล่นเลย อีกสี่ห้าเรือนเด่นเด่นทั้งนั้นไม่สังวรสังรวมก็หมดเท่านั้นไม่มีเหลือนะขนาดเราไอหาเงินนะหาเงินวันนี้ได้สามปอนต้องมาซื้อกินหมดห้าปอนวันนี้ จะมีเงินที่ไหนก็หมดเท่านั้นอันนี้ก็มันกันอย่างนั้น อันนี้เตือนขอโทษเลยนะ ขอโทษด้วยนะ ต้องพูดไปอย่างนั้นอาตมาพูดนี่ ไอ้ที่เห็นผิดเนี่ย มันต้องเห็นให้ชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ ที่เรามาทำกันนี่ก็จะมาทำเพื่อจะไม่ให้ไปทำความผิดอีกต่อไปทำความผิดทำไมทำความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบอย่างนั้น ก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำเจ็ดวันไม่พูดกัน เนี่ยไปเล่นกันเดือนสองเดือนสั้นเล่นกันเท่านั้นแม้จะถึงเจ็ดวันมันจะคุ้มอะไรเมื่อไหรนะนี่ก็ทำไปอย่างนั้นแหละ นี่กรรมฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้และจะมีชีวิตของเราให้มีความสงบนะครับเรื่อยติดต่อกันไปเรื่อย ๆ อย่างนั้น Many people meditate for three days. Uh, they don't speak for three days, seven days, ten days, and then they uh, they feel this is this is meditation. I'm doing vipassana for ten days, not talking, not speaking. and then when the, uh, then they think when the ten days is up, that uh, then they've done their vipassana for the year. And they go back to their homes and they uh, sing and dance and drink and go to the pub. Uh, and then when their their minds get uh, confused uh, and it becomes a, they begin to feel unhappy, then they go back to take another uh, course in vipassana. Uh, so then they feel that they're they can calm themselves down. And this is, uh, say, an attitude of, of uh, a misunderstanding. Uh, when we uh, are doing vipassana, we observe the results of our actions, of what uh, they, uh, what not talking, what not speaking is like. We observe what going to the pub and drinking, the results of this. We observe what happens to the mind <clears throat> and contemplate uh, the result of, of, our foolish actions, and then when we reflect on this, then we have no we no longer feel inclined or intend to do those things anymore. But if we uh, still have the suggestions in our mind that vipassana is uh, only uh, applicable under certain conditions and not under others, then of course our practice is never continuous. Uh, we have it in, in it's an episodic practice rather than a continuous one. And uh, this, he said, is, is uh, will not bring uh, very good results. Uh, so that to, what he's stressing here is to make the practice a continuous one, uh, to uh, reflect on the results of what of one's actions, the results of what one experiences, of how one meditates and how one lives, and then wisdom arises in order for u s to see how to live and how to practice ไม่ว่าจะกรรมฐานเนี่ยไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไป ต้นไม้แล้วก็เอาดิเอามาปลูกลงวันนี้เดี๋ยวสามวันถอนออกมา ไปปลูกตรงนั้นอีก ปลูกตรงนั้นเดี๋ยวสามวันถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอีกตายเลยไม่ได้กินนะต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้น like if you were planting a tree Uh, and you and you planted it one day. Three days later, you you rooted it out and planted it somewhere else. And then a few days later, you rooted that tree up and planted it in another place. Do you think uh, that tree would ever have would have a stand of, uh, would stand the possibility of growing into a healthy, strong tree? It would just die. Uh, this is like uh, making one's practice just uh, episodic, uh, periodic attempts at, at, at tranquility. Uh, t h a t has no continuity. One doesn't have the patience to let the tree grow on its own in a natural way. เข้าใจเลยนะอย่างนั้นนะไปพิจารณานะ กลับไปเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ ปลูกตรงนี้ในสามวันถอนออกก็ไปปลูกตรงนั้น ในสามวันถอนอีกปลูกงั้นนะ ไม่ได้กินจตายหมดไม่มีเหลือ แล้วกรรมฐานก็เหมือนกันไปนั่งกรรมฐานเจ็ดวันออกมาเด่นอยู่เจ็ดเดือน ปล่อยจิตไปทำสภปมิหมดเลิกก็เจ็ดวันก็มาทำกรรมฐานนี่ไม่พูดแล้วก็เลิกอีกมันก็ต้นไม้เนี่ยตายมดไม่มีเหลือ แล้วกรรมฐานไม่เกิดนะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่สามวันถอนไปปลูกตรงนั้น ปลูกตรงนั้นสามวันถอนไปปลูกตรงนี้ตายไม่มีเหลือแล้วไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะนึกว่ามีต้นไม้เมืองนี่ต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายให้หมดไม่มีเหลือแล้วถ้าทำอย่างนั้นก็มาฐานคือมันกันเนี่ยอืมเราไปทำสักเจ็ดวันเราปล่อยให้มันไปเล่นสความสกปรกอยู่เจ็ดเดือนเนี่ยมันเต็มทีซะแล้วก็คิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีกเถอะ นะพอมาเข้ากรรมฐานดีไม่พูดทำอะไรเนี่ยพอแผลมันจะหายเราออกไปอีกแล้วไปเล่นอีกหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างนี้แต่มาวัดทำไม่ได้ผลนะลองดูนะกลับไปนี่เอาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สักสามวันวันที่สี่ไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอาตมาเห็นวันตายลองลองดูก็ได้นะ He's talking about the trees in Thailand uh, uh, that, yet he knows that he knows very well the trees and the and if you plant them and keep uh, let them grow for a few days, then uh, uproot them and then plant them somewhere else, uh, that they would die. They wouldn't bear any fruit. Uh, you wouldn't give them a chance. And he assumes that the trees in England would react in the same way. <coughs> and this is. Uh, uh, a stress on the importance of continuity in practice. Uh, just to say practice for seven days in a very strict way, keeping the sila, uh, watching, uh, being tranquil, uh, living a disciplined life, not speaking. And then after seven days, you spend seven months chatting, gossiping, running around, uh, doing all kinds of, of unwholesome activities uh, living unskillfully, indulging in all kinds of silly and foolish uh, pastimes, hobbies, uh, pleasures, uh, and whatnot, uh, and then they thinking that you can go back for seven, another seven days of strict practice, silence, uh, morality, discipline, and then he said this is just exactly like planting a tree and uprooting it, and then planting it again and uprooting it. and it doesn't bear any good fruit uh, if one is, is in the habit of doing this. There is no continuity in the practice. ตกใจไหมล่ะนั่นตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศเนี่ยเทศเนี่ยมันอดไม่ได้ มันสงสารโยม โยมทำผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคน แต่ไปบอกโยม บางทีคน บางคนก็ไม่ไปสบายใจ นี่ว่าไปว่าไอ้เขาไอ้คนเป็นจริงมันว่าแล้วไอ้ที่ไหนมันผิดก็ช่วยรู้จักนะเนี่ยแต่คนบางคนคิดว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้วเงียบไม่ได้ อย่างนั้นอาตมาทุกนานๆมาเทศสักทีหนึ่งนะเทศทุกวันทุกวันไอ้โยมจะเดือดร้อนมั้งนะไม่ใช่ดวงโยมเดือดร้อนกิเลสมันเดือดร้อนเท่านั้นเนี่ยวันนี้จ้ะวันนี้พูดตทงนี้นะนะ he's giving his thanks amount to you because he feels sorry for you and his compassion. And he said probably if you had to listen to this every day, you'd be boiling up with anger. but he's taking this opportunity, not that he really likes to, to talk like this, uh, but he uh, feels that it's uh, out of compassion for people who are interested in meditation and in the Dhamma that they should uh, be aware of the things that he's been warning about. Is there anything else you'd like to know about? Hey. เออเอาวันนี้ที่มารวมกันแล้ว ต่อไปนี้จะมีโอกาสน้อย เมื่อที่จะมาก็จะเดินทางไปนู่นไปที่ไหนก็ไม่รู้หรอกเดี๋ยวจะเขาจะพาไปเออวันนี้จะทำความเข้าใจของโยม ทุกคนนะ This is probably one of the last chance you have to talk to you uh, he's leaving for the United States on the 23rd, and he'll spend a month there. The Venerable Zapatra is going to uh, take him on a tour of the U.S., and he uh, doesn't know what to expect. And Venerable Ajahn Chah doesn't know what to expect. Possibly Venerable Zapatra doesn't know what to expect. ใอ้พูดถึงแฮมสเตทเหล่านี้นะพูดถึงแฮมสเตทเหล่านี้มันเป็นของมดทุกคนมันเป็นของมดทุกคนทีนี้ถึงการสมัยมันแล้ว แฮมสเตทเนี่ยก่อนก็นึกว่า บอกไปนะนึกว่า รู้สึกว่าจะขายที่นี่ เพราะว่าที่นี่มันเป็นที่คับแคบ ไม่สมควรอยากจะไปอยู่ป่าอันตมาก็เลยเขียนจดหมายมาหาไว้ มาบอกไว้เตือนไว้แคมตะเตียดจะพึ่งขายเลย ให้ฉันไปซะก่อนเถอะพึ่งตกลงขายนะพอมาถึงเลยปุ๊บแลก็เขาขายกันแล้ว ขายกันเนี่ยก็ดีแล้วนะไม่ใช่ไม่ดีนะนี This uh, is the time now where uh, all of you have been coming to Hampstead. Uh, the fact that we're moving from here, uh, moving down to Sussex, uh, this uh, uh, move is necessary because this is the this place has become inadequate for the needs of the sangha, and therefore the um, choice to move uh, our uh, place of residence to a more suitable location in the forest. Uh, when the place was going up for sale, the venerable teacher wanted the sale to wait till he arrived, but by the time he arrived, the place had already been sold. Um, but he uh, says it's been sold in a good way. He's quite satisfied, and that uh, he feels it's a, it's a good thing that we're moving to uh, uh, the forest and to a more suitable location. ก็ญาติโยมเราบางคนก็คงจะไม่ค่อยสบายใจนะ เข้าใจว่าโอ้ไกลเลยเว้ยแง้มเตียนอยู่ใกล้ๆบ้านนี่มันดีแล้ว อย่างนี้ก็ได้นะ บางคนนะไม่ใช่ทุกคน บางคนเรื่องฝังทั้งหลายนี่ก็อยากเห็นอย่างนี้ that some of you might be very upset or uh, discontent or unhappy or disappointed at this, uh, uh that, uh, that, we are moving away from that uh, because when one becomes accustomed to a place, then it's, it's rather sad to see it close. And even some of the monks might be rather sad to be leaving. <laughs> <laughs> แล้วก็ให้ให้โยมทั้งหลายคิดไปอีกทีหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าท่านเกิดที่ตรงไหน ท่านตรัสรู้ที่ตรงไหน ท่านนิพพานที่ตรงไหน ท่านเทศนาโปรดสัตว์ที่ตรงไหน ไม่ใช่ที่ป่าเลยเกิดอยู่ป่าเนี่ยนะแสดงธรรมอยู่ป่าเนี่ยนิพพานอยู่ป่า ดูไงเคยเคยรู้จักไหมพระพุทธเจ้าท่านอาศัยป่า เกิดก็เกิดอยู่ป่า ตายก็ตายอยู่ป่ากัตรู้ก็กัตรู้อยู่ป่า เทศนาก็เทศนาที่ยุคใหญ่ก็อยู่ป่าใครเคยรู้จัก เคยคิดไหม Did you ever think to yourself to reflect on the fact that the Buddha himself, Gautama Buddha, was born uh, in a forest uh, and was enlightened under a tree in a forest and died in a forest. Uh, did you ever contemplate the meaning of this? ยกตัวอย่างวัดประพงไทยแลนด์เนี่ยจาก บ้านไปเนี่ย หลายกิโลอยู่ในป่าทั้งนั้นครั้งแรกไม่มีใครไปหรอกเพราะว่ามันเป็นป่า ไม่มีใครจะไปมันอยู่ป่า ถึงทุกวันเนี่ยทุกวันนี้ไปรับแขกไม่ไหวแล้วทุกวันเพราะอะไรแล้วในเมืองมันวุ่นวายในเมืองมันวุ่นวายอยู่ไม่ได้ อะไรมันวุ่นวายไม่รู้เรื่องมันสนุกสนานกันในเมืองในที่บ้านเนี่มันวุ่นวายไม่สบาย เมื่อไม่สบายจำเป็นก็ต้องคิดถึงป่าเนี่ยพอเขาไปวัดน้องประพงถูกวัมถึงแม่เด็ก ๆ ขนาดเนี้ยถ้าไปวัดประพงเราไม่ได้ไปร้องไห้เนี่ย อยู่ป่า มันเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้อย่าง แบงคอกแบงคอกเดี๋ยวนี้ไปทำกรรมฐานในป่ากันทั้งนั้นเนี่ย ในกรุงเทพ ไม่มีที่นั่ง ไม่มีที่ทำ วุ่นวายกันทั้งนั้นเลยดีไม่ดีเกิดรูปประสาทกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ต้องมาวัดประพงต้องเข้าป่ากันในเดี๋ยวนี้นี่อย่างนี้ อันนี้ก็เอาไปคิดดูที่นี่จิตเทินนี่ก็เป็นป่าเหมือนกันเนี่ย แต่นานๆมันเป็นของดีนะอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านก็เกิดอยู่ป่ากัตรูอยู่ป่า ให้ธรรมจักเป็นไปก็อยู่ป่า อยู่ป่า ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าป่านี่มันเป็นธรรมชาติ อันหนึ่งเหมือนกัน อย่างนั้น